บุ๊กทูแปดสิบสามอัชตัวเนสเดชิมทรีสอดีตการสามปรติสทรีสโทรศัพท์ k a บ b ė t สเทล l ฟโนดิฉันโทรศัพท์แล้ว Aš kalbėjausi telefonu. ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Aš visą laiką kalbėjausi telefonu. ถาม Klausti. ดิฉันถามแล้ว Aš paklausiu. ดิฉันได้ถามเสมอ aš visuomet klausdavau เล่า pasakoti ดิฉันเล่าแล้ว aš papasakojau ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว aš papasakojau visą istoriją เรียน mokytis ดิฉันเรียนแล้ว Aš m o k i a u s ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย Aš mokiausi visą v a k a ทำงานดิร b t i ดิฉันทำงานแล้วอ š dirbau ดิฉันทำงานทั้งวันเลย Aš dirbau visą dieną. รับประทานทาน valgyti ดิฉันทานแล้ว Aš pavalgiau ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว Aš viską suvalgiau